فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر ۖ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون Basi alipotimiza muda wake na akasafiri na ahali zake, aliona moto upande wa mlima Tur. Akawaambia ahali zake, ngojeni, mimi nimeona moto. Labda nitakuleteni kutoka huko habari au kijinga cha moto ili mpate kuota moto فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين Basi alipofikia aliitwa kutoka ngambo ya bonde la kuliani katika eneo lililobarikiwa kutoka kwenye mti. Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwengu wote. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين Na tupa chini fimbo yako. Basi alipoiona ikitikisika kama nyoka, akarudi nyuma wala hakutazama. Ewe Musa, njoo mbele wala usiogope. hakika wewe ni miongoni mwa waliosalimika usluk yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghairi suu واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك min rabbika ila إلى wa وملئه Innahum kanu قوما fasiqin Ingiza mkono wako kwenye mfuko wako utatoka mweupe pasipo na ubaya na jiambatishe mkono wako ukihisi hofu basi hizi ni dalili mbili zitokazo kwa Mola wako mlezi kumpelekea Firauni na wakuu wa umma wake hakika hao walikuwa watu mafasik qala rabbi inni qataltu minhum nafsan faakhafu an يقتلون akasema Mola wangu mlezi, hakika mimi nilimuua mtu katika wao kwa hivyo naogopa wataniua. Wa akhi Harun huwa afsah minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni in akhafu an yukadhibun, na ndugu yangu Harun ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi, basi mtume ende nami kunisaidia ili anisadikishe, hakika mimi nina hofu watanikadhibisha. Qala sanashuddu adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultana فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون Akasema, tutautia nguvu mkono wako kwa nduguyo na tutakupeni madaraka hata wasikufikilieni. kwa sababu ya ishara zetu nyinyi na watakao kufuateni mtashinda فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين Basi alipowafikia Musa na ishara zetu walisema, haya si chochote ila ni uchawi uliozuliwa. Na hatukuyasikia haya kwa baba zetu wa zamani. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون Na Musa akasema, Mola wangu mlezi ni mwenye kujua kabisa nani anayekuja na uongofu unaotoka kwake na nani atakayekuwa na mwisho mwema wa makazi. hakika wenye kudhulumu hawatafanikiwa waqala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين Na Firauni akasema, enyi waheshimiwa, sijui kama mnaye Mungu asiyekuwa mimi. Ewe Haman, niwashie moto, unichomea udongo, unijengee mnara nipate kumchungulia Mungu wa Musa. Na hakika mimi namuona yeye ni katika waongo. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون na alipanda kiburi yeye na majeshi yake katika nchi bila ya haki na wakadhania kuwa hawatarudishwa kwetu فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين Basi tukamshika yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini. Basi hebu angalia ulikuwaje mwisho wa wenye kudhulumu وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون na tuliwafanya ni waongozi waitao kwenye moto na siku ya kiyama hawatanusuriwa. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين Na tukawafuatishia laana katika dunia hii na siku ya kiyama watakuwa miongoni mwa wanaochusha. الله أكبر الله أكبر لا Musa alipotimiza muda wake waliopatana na akawa mume wa binti wa yule aliyempokea na akawa narudi Misri. Aliona njiani mwake katika upande wa mlima wa Turi moto unawaka. Akawaambia walioko pamoja naye, kaeni hapa, mimi nimeuona moto, nimefurahi nao katika giza hili. Nitawendea nikuleteni habari ya njia au nipate kijinga cha moto mpate walau moto wa kuota kujilinda na baridi. Musa alipofikia moto aliouona alisikia kutoka upande wa kulia kwenye mti wenye kumea katika eneo lililobarikiwa bavuni mwa mlima. Wito wa juu ukisema, "Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu ambaye hapana anastahili kuabudiwa isipokuwa yeye, mwenye kuumba viumbe vyote na ni mwenye kuvilinda na kuvihifadhi na kuvilea." Na akanadiwa, "Tupa chini fimbo yako." Akaitupa chini. Mwenyezi Mungu akaigeuza ikawa nyoka. Musa alipoiona inakwenda kama nyoka alihofu na akakimbia kwa kufadhaika. Akaambiwa, ewe Musa, njoo unaitwa urejee pala pako wala usiogope. Kwani wewe ni katika hifadhiwa na kila cha kuchukiza. Na uingize mkono wako kwenye uwazi wa nguo yako utatoka mupe bila ya ila wala maradhi. Najiambatishe mkono wako bavuni mwako katika nguo ukiwa una hofu. Wala usishtuke kwa kuona fimbo imekuwa nyoka na kuona mkono wako umekuwa mweupe. Kwani miujiza hii miwili inatokana na Mwenyezi Mungu ya kumkabili nayo Firauni na kaumu yake watapokabili ujumbe wako kwa kukadhibisha na hali wametoka kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu. Musa akasema kwa hofu na kuomba msaada. Ewe mwela wangu mlezi, hakika mimi nimemua mtu katika hao na hofu watakuja ni uwa kwa kisasi. Na ndugu yangu Haruni ni fasihi zaidi ulimi wake kuliko mimi. Basi mtume awe pamoja nami katika kufikisha utume, kwani mimi nina hofu watanikanusha. Mwenyezi Mungu akasema kuitikia ombi lake, tutakutia nguvu kwa kumtuma Harun na tutakupeni nyinyi wawili madaraka, tutakuungieni mkono kwa miujiza. Kwa hivyo hawatoweza kukuvamieni na nyinyi wawili na waliokufuateni na wakaongoka kwa msaada wenu mtakuwa wenye kuwashinda hawa makafiri. Musa alipowakabili kwa wito wake uliotiliwa nguvu na miujiza iliyo wazi, waliakanusha walioyaona na wakasema, haya si chochote ila ni uchawi unaomzulia Mwenyezi Mungu na hatukupata kusikia haya unayotuitia kwa baba zetu wa zamani waliotangulia. Na Musa alisema kumjibu Firauni na kaumu yake, Mola wangu mlezi anajua kwa hakika kuwa mimi nimeleta ishara hizi zenye kuonyesha haki na uongofu kutokana na yeye. Basi yeye ndiye shahidi wangu kwa haya ikiwa nyinyi mnanikadhibisha. Na yeye anajua kuwa mwisho mwemani wetu sisi watu wa haki. Hakika makafiri hawapati kheri. Na Firauni aliposhindwa kuhojiana na Musa na akaendelea na jeuri zake, alisema, "Enyi waheshimiwa, mimi sijui kama yupo Mungu wenu mwingine isipokuwa mimi." Na akamwamrisha waziri wake hamana mchomee matufali na amjenge mnara mrefu apande ende kumtazama huyo Mungu anemlingania Musa. Firauni na majeshi yake wakaendelea wakifanya kiburi katika nchi ya Misri kwa upotovu na wakadhani kuwa kabisa hawatofufuliwa akhira kwa ajili ya hisabu na malipo. Tukamngoa Firauni kwenye utawala wake na tukawavutia taratibu yeye na majeshi yake mpaka baharini na tukawazamisha na huku tunatupia sababu ya dhulma yao. Basi zingatia ewe Muhammad na uwahadharishe watu wako watazame vipi unakuwa mwisho wenye kudhulumu katika dunia yao. Na hakika wewe ni mwenye kusaidiwa kupata ushindi juu yao. Mwenyezi Mungu mtukufu amesema na tukawafanya hao ni wenye kuita watu kwenye ukafiri ambao hatima yake ni moto. Na siku ya kiyama hawampati wa kuwanusuru na kuwatoa kwenye adhabu. Na tukawafanya katika dunia hii wenye kupata laana, yaani wenye kutolewa wasipate rehema yetu. Na siku ya kiyama watakuwa miongoni mwa walioangamizwa. Na yaliyosimuliwa katika aya mbili hizi juu yao ni dalili ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu.